okushururirwa esura ya 19 hanyuma mpulira ekyashotira kaliyembaga mpango muigurunje gambaliti musingizo mukama haleluya ekitira nokushawara babyaruwanga waitu niwatrokora era muleri balirungi maraya mazima aramuyiro mu maraya ruituza ayaye muizenso busiyani bwa wenene yamweola arwo bwamba bwaba irube bagaruka mune ira kaliango bati usikize omukama umbarayo bwali chungwa muika ira e iona abagurusi makomegana nebitondwa bina ebiri kulora bajumaransi bafukamira ruwangasi ngire anketo ni bagamba bati Amina. Era kaliango nalio liemanke toliti. Msingizeru wanga waitu inywe bayirube inywe na bakamutina omukeno muwangu nshuba mpulira ekyashirotira kaliyembaga mpango otika iliko mutunga gwa maize gangi otiguru nirinda na amani eiraka niliyatanguka liti haleluya umoja kama ruanga waitu usobora kiona tushamerewe tushanduke tumusingize kubo bugenyi bwo bushwere bwakatama bwaika nomugole yayete katekire omukama asingire omugole yamwambi katitani nungi elikwengerera maleta inamukatokoro kitani nungi nibyo bikorwa byo bugorogoki byabakristo kandi omumaraika ngambira ati andike kigambeki babe rwa barali zibwe amuragiro gwo bugenyi bwo bushwere bwakatama Ashuba angambira ati ebigambo bya ruwange ebi byamazima aomugwa omaguru kumufukamira kyonkanga ambirati ebyo takubikora inyendi mwiru mtayi wawe mara mtayi wabarumna bawe abakwete evangeli ya Kristo ruwangobe ni wofukamira kuba evangeli ya Kristo ni yeshoboza abarangi kuranga nirona boyene iguru likingukire nkabone farase likwera ayabaire mireo akaba nayetwa mwesigwa mara omunyamazima omukuramura no mukurashana wene naba mugorogoki amaisho nigashusha ururimi rwo muliro enkinga zitali zike zimuri ya mutwe aina ibara elimwandikirweo iliyo muntu nomo atari kumanya shana wenene wenka ayambaire kanzu ebikiro mubwamba Neibara na kigambo wa ruwanga amaego muiguru gajiwete kitani nungi katale etaina katokoro nigamuondera gakubire farasi zilikwera umukanwa yarugwa mwembanda iyo iriwe iyo kuisa maanga mara maangago aragatwaza enkoni yekyoma kandi ejungiro lye divai eririmwe kiniga kibi kya ruwanga bishobora byona na ejja batirira akanzuye na kiberokie we ibareri omukama wabakama ugabanya mukuru Nshuba mbono mu maraika ayemerero muizoba ayeta muno amaungu gona agali kuwarara eiguru ati Mwije muurure mwije amragiro katangaza kwa ruwangu Muliabakama babae abanshirukare efarasi nabazikubire abantu bona omwiru n'atali mwiru na mke na muwangu mboneki kaka nabakamabensi n'amayegabo bawuruire kurasha nisogo asingira afarasi no nisa eyeli ekikaka bakito mu ngaro no murangi w'ebishuba abulimu ayakoraga ebyo kutangaza omumaisho gakyo ebiyo kya beyesaga ababaire bagirweo akabonero kakyo nabafuka miraga ekishushani kyakyo ekikakekyo ayimono murangi w'ibishuga akabanaga ni barura omunyanja yobuganga obuli kuoki abantu abandi bakaitwe mbanda yogo asingira afarasi niyombanda ilikumuruga omukanwa amaungu gabalia gaiguta gaigusire